Salut, c'est Aya, je suis pas dispo, laissez-moi un message. Aya, call me back. Oh non, non, non. Je te fais l'accepter, ça fait mal mais je tourne la page. Je suis tenté, je dois l'avouer, je pensais à nous tous les jours. C'est logique, y a aucun retour, tout ça c'est relou, Parfois, je suis dans l'excès. Ma folie me joue des tours. J'ai même pas pourquoi. Je voulais pas y croire. C'était notre histoire. On est devenu si distants et c'est le J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, ça m'arrivera plus jamais. J'ai donné mon cœur, je ne referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Lately, I've been holding on things you say Heartbreak's a dark place. Shouldn't have to be this beat If I give you space, space, someone's gonna take my place. All because of my mistakes. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Moi j'ai déjà donné, ça m'arrivera plus jamais. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Moi j'ai déjà donné. Hauteur, début à la